moje. Obredi moji, život moj i smrt moja, doista su posvećeni Allahu gospodaru svijetu. Poštovani slušalci, vi slušate radio Talase Kur'ana i Sunneta na 95,5 MHz FM stereo. يقيم إذا بالليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في القبر أنجما أصون ودادي أن يدنساه الهوى أحفظ عهد الحب أن يتسلم prvi dio emisije desetočlane izreke. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلاما تعظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فلولاك لم يصمود لإبليس عبيد فكيف وقد أغوى صفيك آدما Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Čistite zube jer u tome ima deset koristi. Higijena je usta, radost za gospodara Allaha Đalešanuhu, srdi šeitana. To voli gospodar Allah Đalešanuhu i meleki čuvari. Ojačava desni, otklanja sluz, uljepšava dah, gasi gočinu, izoštrava vid, uklanja ružan zadah iz usta i to je od sunneta. Zatim Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam reče, namaz uz čišćenje zuba bolje je od 70 namaza bez toga. قرين الهم طول نهره Rekao je Ebu Bekir Esiddiq radi Allahu anhu Svaki rob kojeg je Allah Đelešanhu obdario sa deset osobina Spašen je svih nesreća i zaraza Svrstan u stepen Allahu Đelešanhu bliskih I uzdignut na stepen bogobojaznih Prva od tih osobina je stalna iskrenost A sa njom je skromno srce Druga je potpuna strpljivost a sa njom je stalna zahvalnost. Treća je stalno siromaštvo, a sa njom prisutan zuht. Četvrta je neprekidno razmišljanje, a sa njim prazan stomak. Peta je stalna tuga i sa njom povezan strah. Šesta je stalan trud uz skrušeno tijelo. Sedma je neprekidna blagost sa prisutnim rodbinskim vezama. Osma je stalna ljubav uz stid Deveta je korisna nauka sa stalnom razboritošću i dobročinstvom. Deseta je stalan iman, a sa njim zdrav razum. فجرمي عظيم من قديم وحديث وعفوك ياتي العابد أعلى وأجساما Rekao je Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu. Deset stvari ne vrijedi bez drugih deset. pamet bez poštenja, dobročinstvo bez znanja, uspjeh bez pribojavanja, vladar bez pravednosti, plemstvo bez vaspitanja, sreća bez sigurnosti, bogatstvo bez darežljivosti, siromaštvo bez zadovoljstva sa malim, visoko mjesto bez skromnosti, niti borba bez sreće. Rekao je Alija radijallahu anhu, nauka je najbolje nadpisno, vaspitanost najbolja osobina, Svijest o Allahu Đelešanhu je najbolja oprava. Robovanje je najbolji kapital, lijepo dijelo najbolji vodič, a lijepo ponašanje najbolji drug. Blagost je najbolji pomoćnik, zadovoljstvo malim je najveće bogatstvo, najbolja služavka je sreća, a najbolji odgajatelj je smrt. ومن يعتصم Rekao je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Nijedan rob na nebu i zemlji neće biti vjernikom dok ne postane darežljiv A neće biti darežljiv dok ne bude vjernik A neće biti vjernik dok narod ne bude miran od njegovog maltretiranja i jezika I dok ne postane učen Neće biti učen ako ne radi po onome što zna a neće to postići dok ne postane zahid. Neće postati zahid sve dok ne bude pobožan, a neće biti pobožan dok ne bude skroman. Neće biti skroman sve dok ne spozna svoje vrijednosti, a neće spoznati svoje vrijednosti dok ne bude pametno govorio. Rečeno je da je Jahja ibn Muaz Razi ugledao islamskog pravnika Fekiha, željnog ovog svijeta pa mu reče O nosio tradicije, nauke i sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Vaši dvori su kajserski, a kuće su vam kisrijske. Stanovi su vam karunski, a kapije talutske. Vaša odjeća je golijatska, a vaši putevi mezhebi šeitanski. Vaša čeljad je poput maridijske. Vaše suđenje je pretpostavljeno ovom svijetu puno prevara i mita, a vaša smrt je džahilijetska, pa gdje je islam? Zatim je dodao, o ti koji raznovrsnim riječima gospodara moliš, i dom svoj u kući mira tražiš i koji odlažiš pokajanje godinu za godinom, ne vidim da si ti stvore prema sebi pravedan, da si neodgovoran svoj dan postom ispunio i svoju noć produžio namazom. Na malo hrane i vode se ograničio, bio bi ugledan položaju najprečiji i velikoj milosti gospodara stvorenja i najvećem zadovoljstvu uzvišenog i darežljivog. Rekao je jedan mudri čovjek. Allah Đelešanuhu hvaljeni i uzvišeni mrzi deset osobina kod deset duša. Škrtost kod bogatih, oholost kod siromašnih, pohlepu kod učenjaka, manjkavost stida kod žena, ljubav prema ovom svijetu kod staraca, ljenost u mladića, nepravednost u vladara, kukavičluk kod borca, umišljenost u zahida i dvoličnost kod pobožnih. Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam Najljepše blagostanje se ogleda u deset stvari. Pet su na ovom, a pet na budućem svijetu. Ovo svjetske su nauka, pobožnost, halal zarada, strpljenje u nedaćama i zahvalnost na blagodatima. Ono svjetske su da će melek smrti doći sa milošću i blagošću, zatim ga neće prestrašiti munkir i nekir u grobu, Biće će siguran na sudnjem danu. Izbrisana će biti njegova loša djela, primljena dobra, proći će preko sirata kao blještava munja i ući će u džennet u miru. Rekao je Ebu Fadl, Allah Đalešanuhu je svoju knjigu nazvao sa deset imena i ona se, Kur'an, Furkan, knjiga, objava, uputa, svjetlost, milost, lijek, duh i opomena. Kur'an, Furkan, knjiga i objava su poznati, a o uputi, svjetlosti, milosti i lijeku je rekao Allah Đelešanuhu. O ljudi, već vam je stigla poruka od gospodara vašeg i lijek za vaša srca i milost vjernicima. Junus 57. ajet A od Allaha nam dolazi svjetlost i knjiga jasna. Maide 15. ajet A o duhu kaže isto tako mi smo poslali duha od nas. Šura 52. O opomeni kaže a tebi objavljujemo opomenu da bi objasnio ljudima Nahl 44 ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلاما تعظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فلولاك لم يصمد لإبليس عبيد فكيف وقد أغوى صفيك Rekao je Lukman svome sinu, sine moj, mudrost je činiti deset stvari, oživljavati mrtvo srce, sjediti sa siromašnima, bježati od sjela vladara, ukazivati čast bjednicima, oslobađati robove, strancu obezbijediti stan, pukog siromaha zadovoljiti, čestima uvećati čas, a gospodi, gospodstvo. Mudrost je vrijednija od blaga, zaštita je od straha, oprema za borbu, kapital pri profitiranju. Ona je zaštitnik kada se zadesi strah, vodič kada se izgubi vjera u dušu i ona pokriva kada odjeća to ne može uraditi. Jedan mudrac je rekao, na pametnom je kada se pokaje da se drži deset stvari, da traži oprost jezikom, srcem da se pokaje, tijelom da se izvuče iz grijeha, da čvrsto odluči da se ne vrati grijehu, da voli ahiret, mrzi dunjaluk, manje govori, manje jede i pije da bi uštedio vrijeme za nauku i ibadet i da manje spava. Kaže Allah Đalašanuhu. Noću su samo malo spavali, a u prasku zor je oprost od grijeha molili. Rekao je Enes ibn Malik, zemlja svakog dana sa deset riječi moli i kaže, O sine Ademo, šetaš po mojim leđima, a završit ćeš u mojem trbuhu. Griješiš na mojim leđima, a ispaštaćeš u mom trbuhu. Smiješ se na meni, a plakaćeš u meni, raduješ se na meni, a tugovaćeš u meni, skupljaš blago na meni, a kajaćeš se u meni, jedeš zabranjeno na meni, a bit ćeš pojeden u meni. Oholiš se na meni, a bit ćeš slab u meni. Hodaš veseo po meni, a zadesit ćeš se tužan u meni. Šetaš po svjetlu po meni, a bit ćeš u tmini u meni. Ideš u društvo po meni, a završit ćeš sam u meni. Rekao je Hasan al-Basri, Allah Đalašanuhu mu se smilovao. Jednog dana dok sam šetao sokacima i tržnicama Basri u društvu jednog pobožnog mladića, stigo do ljekara koji je sjedio na stolici. Oko njega su stajali ljudi, žene i djeca sa bocama vode i svako od njih mu traži lijek za svoju bolest. Tada mladić priđe ljekaru i upita ga, o liječniće, imaš li ti lijek koji ispira grijehe i liječi bolest srca. Imam odgovori liječnik. Mogu li ga dobiti? Zatraži mladić. Poslušaj od mene deset savjeta. Reče ljekar, uzmi korijen drveta siromaštva sa korijenom drveta skromnosti. Zatim ih stavi u mirobalan pokajanja. Sve to zgnječi u stupi zadovoljstva i sitni strugom zadovoljstva stavi u čup bogobojaznosti i preli vodom stida. Zatim to skuhaj na vatri ljubavi nalij u čašu zahvalnosti, osvježi lepezom nade i na kraju posrči kašikom zahvalnosti. Ako zaista ovo budeš uradio, bit ćeš sačuvan od svake bolesti i na dunjaluku i na ahiretu. بعفوك ربي كان عفوك أعظما Rekao je jedan mudrac. Tražio sam deset stvari na deset mjesta, ali ih nađo na drugih deset. Tražio sam visinu u oholosti, a nađoh je u skromnosti. Tražih robovanje Allahu Đelešanuhu u namazu, a nađoh ga u poštenju. Tražih blagostanje u pohlepi, a nađoh ga u zuhdu. Tražih svjetlost srca u glasnom učenju na dnevnom namazu, a nađoh je u šaputanju na noćnom namazu. Tražio sam proživljenje darežljivošću i velikodušnošću, a našao sam je žeđu i postavu tražio sam dozvolu za sirat u žrtvi, kurbanu, a nađoh je u milosti. Tražih spas od vatre u dozvoljenim stvarima, a nađoh ga u napuštanju strasti. Tražio sam blagostanje u skupovima, a našao sam ga u izdvojenosti od naroda. Tražih svjetlost srca u poukama i učenju Kur'ana, ali لناجه يعني؟ من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجراما فصار قرين الهم طول نهاره أخى السهد والنجوى إذا الليل أظلاما Dragi naši slušalci, vi ste slušali emisiju Testočlani izgled. ألست الذي غديتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستور أوزاري وما قد تقدم تعظمني ذنبي فأقبلت خاشعا ولولا الرضا ما كنت يا ربي منعما فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم لا يزايل مأثما وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلوا نفسي بجرم جهنما فجرمي عظيم من قديم وحديث وعفوك ياتي العابد أعلى وأجساما حوالي فضل الله من كل جانب ونور من الرحمن يفترش السماء وإني لآتي الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ترحما وفي القلب إشراق المحب بوصله إذا قارب البشرى وجزى إلى الحمى حوالي إناس من الله وحده يطالعني في ظلمات القبر أنجما أصون ودادي أن يدنساه الهوى أحفظ عهد الحب أن يتسلما ففي يقظتي شوق وفي رقوتي منن تلاحق خطوي اشواتا وترى النوما ومن يعتصم بالله يسلم من الورى ومن يرجو هيهات أن يتندم ومن يعتصم بالله يسلم من الورى ومن يرجو هيهات أن يتندم شردوهم أينما تقفتموهم شردوهم أينما وجدتموهم أرعبوهم أينما تقفتموهم شردوهم أينما وجدتموهم لا لا لا تدركوهم لا لا لا تتركوهم لا لا لا ترحموا طغاة اليهود طغاة اليهود لا لا لا تفلتوهم لا لا لا تتركوهم لا لا لا ترحموا طغاة اليهود Poštovani slušalci, vi slušate drugi dio emisije Desetočlane izreke. وجودك يا بطل أثبت أثبت وعانق الجبل أثبت أثبت وجودك يا بطل أثبت أثبت وعانق الجبل أثبت أثبت وجودك يا بطل أثبت أثبت وعانق الجبل لله لله غضبة لله لله لله يا جنود الله لله لله ربة لله لله لله يا جنود الله رغبة لله تحيي الهمم تغرق الباطل نارا ودما غضبة لله تحيي الهمما تغرق الباطل نارا ودما غضبة لله يا جنود الله غضبة لله يا جنود الله جمعهم يفنى ملكهم يفنى Prenosi se od Ibn Abbasa radijallahu anhu da je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao deset vrsta ljudi iz moga ummeta neće ući u džennet osim ako se pokaju. Oni su Kallun, Džajuf, Katat, Debub, Dejus, vlasnik Artabe, vlasnik Kube, Utul, Zenin i onaj koji ne sluša roditelje. Upitaše ga ko je Kallun? Onaj koji se ulizuje vladarima odgovori. Ko je Džajuf? Pljačkaš grobova. Ko je Katat? Prenosilac tuđeg govora ko je bub koji kod sebe okuplja djevojke radi bluda, ko je dejus, onaj koji ne čuva čast svoje porodice, ko je vlasnik artabe, onaj što svira bubnjeve, a ko je vlasnik kube, to je svirač tambure, a ko je utul, čovjek koji ne oprašta grijehe, niti prima izvinjenje, ko je zenim, kopile, koje sjedi nasred puta i ogovara ljude, a onaj koji ne sluša roditelje je poznat. وعالق الجبل لله لله غصبة لله لله لله يا Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allah Đelešanuhu neće primiti namaz od deset osoba. Od čovjeka koji klanja sam bez učenja. Od onoga koji ne daje zekat od čovjeka što vodi narod koji nije zadovoljan njime, odbjegla roba, notornog pijanice, od žene koja provede noć, a muž je srdit na nju, slobodne žene koja klanja nepokrivena, korisnika kamate, vladara, tiranina i onoga koga namaz ne spriječava od činjenja loših i pokuđenih dijela. Takav čovjek će se samo udaljavati od Allaha te bareke wa ta'ala. وجودك يا بطل أثبت أثبت وعالق الجبل أثبت أثبت وجودك يا بطل أثبت أثبت وعالق الجبل لله لله غصبة لله Rekao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Onaj ko ulazi u džamiju treba da uradi deset stvari. Da pregleda svoju obuću, da desnom nogom kroči na vrata, da pri ulasku kaže u ime Allaha neka je mir nad Allahovim poslanikom i melekima. Allahu moj, otvori nam vrata svoje milosti, zaista ti obilno poklanjaš. Da nazove selam ljudima, ako nema nikog u džami da kaže neka je mir nama i sa Allahovim dobrim robovima. Da kaže svjedočim da je Allah Đalešanhu jedan i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov poslanik. Da ne prolazi ispred klanjača, da ne radi ovo svjetske poslove i da ne govori o ovo svjetskim stvarima, da ne izađe dok ne klanja dva rekata, da ne ulazi osim pod abdestom, kada ustane da kaže slavljen si o moj Allahu, tebi zahvaljujem i svjedočim da nema Boga osim tebe, tražim oprost od tebe i kajem se. prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao namaz je stub vjeri i u njemu je deset vrijednosti. Ukras je lica, svjetlost srca, odmor tijela, društvo u kaburu, prebivalište milosti, ključ nebesa, prevaga na tasu, cijena je dženneta i zaštita od vatri. Koga sačuva, sačuvao je vjeru, a koga ostavi, uništio je vjeru. Prenosi se od Aiše radijallahu anha da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao Kada uzvišeni Allah zaželi da uvede džennetlije u džennet pošalje im meleke sa poklonom i odjećom iz dženneta a pred ulazak će im reći melek Stanite, kod mene su darovi gospodara svjetova Oni će upitati Kakvi su to darovi? To su deset pečata, reći će meleki, na kojima piše. Salamun alaikum, mir s vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u džennet, u njemu ćete vječno boraviti. Zumer 73. Na drugom je napisano, od vas su otklonjene brige i tuga, na trećem, taj džennet ste u nasljedstvo dobili za ono što ste činili. A'ra 43. Na četvrtom piše, obukli smo vas odijelima i nakitom, a na petom mi ćemo ih hurijama krupnih očiju ženiti. Duhan 54 Njih sam ja danas nagradio za ono što su trpjeli. Oni su doista postigli ono što su željeli. Minun 111. ajet Na šestom piše Ovo je vaša nagrada danas za ono što ste poslušni bili. A na sedmom postali ste mladići i nećete nikad ostariti. Na osmom pečatu piše, postali ste sigurnim i nećete se bojati nikada, a na devetom bit ćete drugovi poslanika iskrenih, šehida i dobrih ljudi. Dok je na desetom napisano, stanovat u blizini milostivog vladara Arša plemenitog. Zatim progovara Melek, uđite u njega sa selamom, sigurni, Hidžr 46 pa ćete ulaziti u džennet govoreći hvala Allahu koji je od nas tugu odstranio gospodar naš zaista mnogo prašta i blagodaran je Fatir 34 hvala Allahu koji nam je obećanje svoje ispunio i u džennetu nam mjesto darovao da se u njemu nastanimo kako hoćemo divne li nagrade onima koji su se trudili Zumer 74 يملأ الكون ضياء نورها جنة الله تراءت حورها يملأ الكون ضياء نورها غضبة لله يا جنود الله غضبة لله يا جنود الله جمعهم يفنى ملكهم يفنى كلهم يفنى ويبقى البطل ويبقى البطل لله لله غضبة لله لله لله يا جنود الله أثبت أثبت وجودك يا بطل أثبت أثبت وعانق الجبل أثبت أثبت وجودك يا بطل أثبت أثبت وعانق الجبل لله لله غضبة لله A kada zaželi da uvede stanovnike džahennema u džahennem, pošalje im meleka sa deset pečata, na prvom piše, uđite u njega, nećete nikad umrijeti, niti živjeti, niti izaći iz njega. Na drugom će biti napisano, uđite u patnju, za vas nema rahatluka. A na trećem piše, izgubili ste moju milost. Na četvrtom, uđite u njega, vječno zabrinuti, očajni i tužni. Na petom je napisano, vaša odjeća je vatra, a jelo je zekum, piće vrela voda, postelja oganj, a prekrivač vatra. Na šestom ovo je naknada za ono što ste mi bili neposlušni. Na sedmom, moja srđba je vama zauvijek. Na osmom, na vama je moje proklestvo zbog velikih grijeha koje ste namjerno učinili i niste se pokajali zbog njih. Na devetom, vaše društvo u vatri su šeitani zauvijek. A na desetom piše, slijedili ste šeitana, željeli ovaj svijet, odrekli se onoga, pa ovo je vaša zasluga. Zabilježeno je da je Ibn Abbas radijallahu anhuma rekao Ko donese salavat na Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam jedan put Allah Đelešanuhu će na njega donijeti deset salavata A koga pokudi jedan put Allah Đelešanuhu će ga pokuditi deset puta Poslušaj Allahovo Đelešanuhu obraćanje Velidu Ibn Mugiri neka je Allahovo proklejstvo na njega Kada je hulio Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam jedan put pa mu je Allah Đalešanuhu vratio desetostruko. I ne budi poslušan svakom ko se mnogo zaklinje i onome koji je prezren i koji istražuje ljudske mahane i raznosi ogovaranja koji sprešava dobro i prestupniku, griješniku, grubijanu, a usto i, i nahočetu, djetetu kojem se ne zna otac. Ne budi mu poslušan zato što ima i metak i sinove, a ima i druge osobine. Kada se uče njemu naši ajeti, on kaže to su priče prijašnjih naroda, znači Kur'an smatra lažnim. سبحان الذي صور سبحان الذي أبدع سبحان الذي تسبح بحمده السماوات والأرض سبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا فالزلي مرأة خلية صغها رب البرية هزني مرأة خلية صغها رب البرية عظمت أعجبة الخلق لذي العلم قضية عظمت أعجبة الخلق لذي العلم قضية rekli su Ibrahim ibn Edhemu o ajetu. Zovite me i ja ću vam se odazvati. Mi zovemo, ali nam se niko ne odaziva. On im reče, srca su vam umrla od deset stvari. Spoznali ste svoga gospodara, ali mu niste dali njegovo pravo. Učili ste iz njegove knjige, ali niste radili po njoj. Rekli ste da vam je Iblis neprijatelj, a uzeli ste ga za prijatelja. Rekli ste da volite Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ali ostavili ste njegov sunnet. Rekli ste da volite džennet, ali niste radili za njega. Govorili ste da se bojite vatre, a uporno ste činili grijehe. Govorili ste da je smrt istina, a radili ste dijela oni koji u smrt ne vjeruju. Zaboravili ste svoje mahane i nedostatke, a tuđe mahane ste prostrli predase jeli ste iz Allahu Allahove Đalešanuhu na fake, a niste mu zahvaljivali. Prenosi se od Ibn Abbasa radijallahu anhuma da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam jedne prilike upitao Iblisa, Allah Đalešanuhu ga prokleo, koliko imaš miljenika u mome ummetu? Deset osoba su moji miljenici, reče vladar, tiranin, oholnik, bogataš koji ne brine gdje stiče blago niti u što ga troši, učenjak koji podržava vladara u tiraniji, trgovac varalica, bludnik, onaj koji koristi kamatu, škrtica koji ne brine gdje će steći i metak i pijanica koji zavisi od alkohola. a ko su ti neprijatelji iz moga ummeta? Upita ga Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam. 20 ljudi reče, na prvom mjestu si ti, Muhammede, i ja te zaista mrzim, za učenjak koji radi po onome što zna, hafiz Kur'ana, kada radi po njemu, mu jezin za pet namaza, ljubitelj ubogih, siromaha i siročadi, čovjek dobrog srca, onaj koji je skroman u istini, mladić odrastao u pokornosti Allahu Đelešanuhu. Onaj koji se hrani halalom, dva mladića koja se vole radi Allaha, onaj koji se trudi da klanja u džematu, onaj koji klanja dok ljudi spavaju, koji se čuva zabranjenog, koji savjetuje, a u drugoj predaji ko moli Allaha Đelešanuhu za braću u vjeri, a u srcu nema zla. Ko je stalno pod abdestom, darežljiv čovjek, lijepo odjeven čovjek, onaj ko vjeruje Allahu u onome što mu je povjerio, onaj što udovicama pomaže i onaj koji se priprema za smrt rekao je Lehb ibn Munerbih, u Tevratu je zapisano, ko se priprema na ovom svijetu, na budućem će biti sačuvan kazni, ko napusti zavist, bit će mu zahvalna sva stvorenja na budućem svijetu, ko ostavi želju za vlašću, bit će na sudnjem danu drag silnom vladaru, ko se prođe na metljivosti na ovom svijetu, bit će bezbrižan među dobrima, ko ostavi svađe na dunjaluku, bit će među pobjednicima na ahiratu, Ko se prođe škrtosti na Dunjaluku, bit će spomenut pred stvorenjima. Ko ostavi odmor na Dunjaluku, postaće sretan na Ahiretu. Ko napusti zabranjene stvari na ovom svijetu, na budućem će biti među poslanicima. Ko u zabranjeno ne gleda na Dunjaluku, Allah Đelešanuhu će mu podmiriti potrebe i na ovom i na budućem svijetu. Ko želi da ne bude sam u grobu, neka ustane u tamnoj noći da klanja. Ko želi biti u sjeni arša milostivog, neka bude zahid. Ko hoće da mu polaganje računa bude lahko, neka savjetuje sebe i druge. Ko želi da mu meleki budu posjetioci, neka bude pošten. Ko želi biti u centru dženneta, neka spominje Allaha, Đalešanuhu, danju i noću. Ko zaželi ulazak u džennet bez polaganja računa, neka se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala iskrenim pokajanjem. Ko želi da bude bogat, neka bude zadovoljan sa onim što mu je Allah Đelešanhu dodijelio. Ko hoće da se sa Allahom subhanahu wa ta'ala razumije, neka bude skrušen. Ko želi da bude mudar, neka bude učenjak. Ko hoće da kod ljudi bude siguran, neka ne spominje nikog osim po dobru i neka ljudi razmislije od čega su stvoreni i zašto su stvoreni. Onaj ko želi ugled na ahiretu, neka da prednost ahiretu nad dunjalukom. Onaj što žudi za firdeusom i uživanjem koje ne prolazi niti se troši, neka ne trači svoj život u porocima Dunjaluka. Ko poželi džennet na ovom i budućem svijetu, treba da bude plemenit, jer su plemeniti blizu dženneta, a daleko od vatre. Ko hoće da svoje srce osvijetli potpunim svjetlom, na njemu je da razmišlja i da uzima pouke. Ko želi imati strpljivo tijelo i jezik koji spominje Allaha Đelešanuhu i skrušeno srce, Na njemu je da traži oprost za vjernike i vjernice, muslimane i muslimanke. Dragi naši slušalci, vi ste slušali emisiju Desetočlane izreke. أثبت أثبت وجودك يا بطل أثبت أثبت وعانق الجبل أثبت أثبت وجودك يا بطل أثبت أثبت وعانق الجبل أثبت أثبت وجودك يا بطل أثبت أثبت وعانق الجبل لله لله غضبة لله لله لله يا جنود الله لله لله غضبة لله لله لله يا جنود الله رغبة الله تحيي الهمما تغرق الباطل نارا ودما غضبة لله تحيي الهمما تغرق الباطل نارا ودما غضبة لله يا جنود الله غضبة لله يا جنود الله جمعهم يفنى ملكهم يفنى كلهم يفنى ويبقى البطل ويبقى البطل لله لله غضبة لله لله لله يا جنود الله أثبت أثبت وجودك يا بطل أثبت أثبت وعانق الجبل أثبت أثبت وجودك يا بطل أثبت أثبت وعانق الجبل لله لله غضبة لله لله لله يا جنود الله لله لله غضبة لله لله لله يا جنود الله عرفت بالقوم ألبي القسما فخري اليوم بكوني مسلما فرحت بالقوم ألبي القسما فخري اليوم بكوني مسلما غضبة لله يا جنود الله غضبة لله يا جنود الله جمعهم يفنى ملكهم يفنى كلهم يفنى ويبقى البطل ويبقى البطل لله لله غضبة لله لله لله يا جنود الله أثبت أثبت وجودك يا بطل أثبت أثبت وعالق الجبل أثبت أثبت وجودك يا بطل أثبت أثبت وعالق الجبل لله لله غضبة لله لله لله يا جنود الله لله لله غضبة لله لله لله يا جنود الله جنة الله تراءت حورها يملأ الكون ضياء نورها جنة الله تراءت حورها يملأ الكون ضياء نورها غضبة لله يا جنود الله غضبة لله يا جنود الله جمعهم يفنى ملكهم يفنى كلهم يفنى Poštovani slušalci, Vi slušate radio talase, vi slušate radio talase, vi slušate radio talase, radio talase. طلعها كأنه رؤوس الشياطين راديو تالاس قرآن سنة 95.5 ميجا هتا اف ام ستيريو غفة لله لله لله يا جنود الله لله لله غفة لله لله لله يا جنود الله يا جنود الله يا جنود الله أثبت أثبت وجودك يا بطل أثبت أثبت وعانق الجبل أثبت أثبت وجودك يا بطل أثبت أثبت وعانق الجبل أثبت أثبت وجودك يا بطل أثبت أثبت